դա ուրախ եմ քեզ ողջունել եւ նույն մասնագիտությունն եք ընտրել եւ բացի այդ գիտեմ, որ փոքր տարիքից պարով ես զբաղվում, արվեստի այդ հրաշալի ճյուղը գերել է քեզ դեռ մանկուց։ Սկզբից ուզում եմ լրագրության ու բարի միջև որպես արվեստի ճյուղի իմանալ որևէ կապ գոյություն ունի քեզ համար։ Ինձ համար կապը գոյություն ունի ինչ որ միտեղ նրբություններով, այսինքն լրագրություն եւս արվեստ է ինչ որ միտեղ, քանի որ լրագրությունով զբաղվող մարդը պետք է նաև արվեստին տիրապետի, քանի որ յուրաքանչյուր գրած ստեղծագործություն արվեստ է, դրանով դու ներկայացնում ես քո ներաշխարը եւ գրավում քո ընթերցողին եւ լսողին։ Իսկ պարը մի աշխարհ է, որտեղ դու արդեն քո շարժումներով ներկայացնում ես մի պատմություն, որը իր հերթին նաև ստեղծագործություն է։ Պարով տարբեր լեզուներով խոսող մարդիկ էլ կարող են միմյանց հասկանալ, ինչը առանձնացնում է նաև արվեստի այդ ճյուղը։ Ինչն է հատկապես գրավել Պարի մեջ, ինչու սկսել սկսեցիր զբաղվել։ Մանկուց ինձ դուր էր գալիս այդ արվեստը եւ երբ հնարավորություն ձեռնեց զբաղվել դրանով, ես սկսեցի վարել։ Ինձ գրավել է այն, որ վարելուց ազատություն ես զգում, ազատ ես, քո շարժումները յուրահատուկ են եւ քո պարը յուրօրինակ է։ Հանդիսատեսը երբ ծափահարում է Արդեն ոգեշնչվում ես ու ավելի ու ավելի ես ձգտում լավ բարել։ Համեմատեցիր լրագրությունը եւ բարը որպես արվեստ, որպես ինչ որտեղներ աշխարհին հասու դարձնելու ձև։ Կցանկանայի իմանալ լրագրությունը բացի դա ինչով է նաեւ գերել քեզ։ Այսինքն որպես արվեստ ես ընկալում, իսկ ինչքանով է լուրջ մոտեցումը մասնագիտության որպես։ Լրագրություն մասնագիտությունը շատ հետաքրքիր ու առեղծվածային է, քանի որ դու եւ քո խոսքը եւ քո միտքն ես ներկայացնում մարդուն, նաեւ մարդու իրավունքներն ես պաշտպանում, այս կերպ ասած մարդու եւ հասարակության եւ այսպես ասած պաշտոնական ինչ որ կապ է ստեղծում եւ կարողանում ես եւ մարդու իրավունքները պաշտպանես եւ տեղեկատվություն լուր հաղորդել մարդկանց, ավելի լուրջ ոլորտ է եւ դրանով արդեն կայանում ես կյանքում Ինձ համար լրագրությունը արդեն երկրորդ մասնագիտություն է, սակայն բարի եւ լրագրություն ես հավասար եմ դասում կյանքում։ Իսկ եթե ստիպված լինես ընտրել, ասենք թե փորձում եմ համատեղել, քանի որ չեմ պատկերացնում իմ կյանքը առանց լրագրության կամ առանց բարի։ Շփման միջոց որպես երկու մասնագիտություններն էլ շատ հետաքրքիր են ու յուրահատուկ։ Լրագրողը եւ յուրաքանչյուր մարդ, ով բեմում է հանդես գալիս, հավասարապես պետք է բաց լինեն շփման համար։ Դու բնույթով այդպեսին ես Կարծում եմ այո եւ շփվող եմ եւ անկեղծ եմ դիմացինիս հետ, փորձում եմ տալ այն բարությունը, այն ջերմությունը մարդկանց, ինչը ակնկալում եմ նրանցից։ Ինչ թվում է այո, շփվող եմ։ Իսկ նեղ մասնագիտական ոլորտ լարագրության մեջ ընտրել ես, թե դեռ վաղ է։ Կողմնորոշում արդեն ունեմ, կցանկանայի տեխնիկական ոլորտում աշխատել, այսինքն մոնտաժը, ձայնագրությունը, տեխնիկական մասը երևի։ Բացի այն, որ դու տիրապետում ես բարի գաղտնիքներին, ինչը շատ երկարատև process է երևի, որովհետև հեշտ չէ տիրապետել բարի յուրաքանչյուր շարժման ամեն մարդու հասու չէ դու նաև քո փորձը այս երիտասարդ տարիքում փորձում ես փոխանցել Մի փոքր այդ մասին երևի խոսենք։ հա, Ես արդեն 10 տարուց ավելի ինձ զբաղվում եմ պարով եւ իմ վկայականը ստանալուց հետո շարունակում եմ դեռ պարել եւ մտահղացում առաջացավ, որպեսզի ես էլ արդեն դասավանդեմ իմ ցանկացած ոճը։ Օրինակ, որտեղ ես սովորում եի, մեզ դասավանդում էին ազգագրական, հայկական ժողովրդական պարեր եւ մեկու մեջ արդեն ժամանակակից պարեր, բացի այդ նաեւ դասական եւ մեր ժամանակներում արդեն երիտասարդների կողմից պահանջում են ժամանակակից պարեր սովորել եւ տարիքային սահմանափակման պատճառով որոշ երիտասարդներ չեն կարողանում բարի դպրոց հաճախել, դրա համար ես իմ մասնավոր խումբը բացեցի, որպեսզի երիտասարդներին հնարավորություն լինի բարեր սովորեն, ինչու՞ չէ նաեւ դասական, ժողովրդական եւ մեր ժամանակյա բարերը, այսինքն մեր թվում լսվող հիմնականում երկերի տակ բարերը։ Եվ ինչքանով է հետաքրքրությունը մեծ այդ ժամանակակից բարի կամ ընդհանրապես բարի հանդեպ։ Ի զարմանս բոլորին երիտասարդները շատ են հետաքրքրված եւ ժողովրդական եւ ժամանակակից պարերով, նույնիսկ սիրում են դասականը եւ ամեն իմ դասաժամին փորձում ենք տեղավորվել մեկ ժամի ընթացքում պարեր եւ ժողովրդականը եւ ժամանակակիցը եւ աշակերտները ավելին են պահանջում, որպեսզի ավելի շատ սովորեն, արդեն սկսել ենք սովորել նաեւ վրացական պարեր, քանի որ ակտուալ է, այսպես ասած, մեր ժամանակներում եւ բոլորի կողմից սիրված է։ Քանի տարեկանից տարիքից կարող են սկսել ապրել եւ մինչեւ որ տարիքը։ Իմ մոտ տարիքային սահմանափակում չկա։ Իմ հիմնական խմբում ապրում են 13-ից մինչև 26 տարեկան աղջիկները, իսկ բարի դպրոցում արդեն 5-ից մինչև 16 տարեկանները երիտասարդներ կան, որ 16-ից հետո են ցանկանում սկսել ապրող զբաղվել եւ դրա համար իմ խումբը ավելի հարմար է նրանց համար։ Կա ինչ որ ընթացք, որ ուշ է սկսելու համար Չէ, ինձ չի թվում որ ուշ է, յուրաքանչյուր տարիքում էլ երևի թե հնարավոր է ողել սովորել կամ ավելի լավ դիապետել բարին։ Յուրաքանչյուրը կարող է ողել սովորել յուրաքանչյուր սովորական մարդ է, ինչ որ հատուկ հմտություններ են պետք։ Չէ, հմտությունները ինձ թվում է միայն նրանով, որ երաժշտությունը սիրի եւ լսի, սիրելով երաժշտությունը արդեն սիրում ես սպարը եւ քո լսած երաժշտության տակ յուրօրինակ շարժումներ ես անում, ինձ թվում է դա արդեն պար է։ Ազատության մասին խոսեցիք։ Երևի փոքրինչ ազատություն տալ լինում է, չէ, բարի դասերի ժամանակ, երբ պարզապես երաժշտություն միացնում են ու որպես առաջադրանք ասում են դե բարեք առանց ինչ որ հատուկ կանոնների երևի հենց այդ ազատությունն այդ ինքնարտահայտման ձևը որ ինչ որ ձև արտահայտվում է, չէ որ շատ ժամանակ, ասենք, արվեստագետները ինչու են հաճախ ինքնամփոփ, երևի իրենք իրենց նեղ ոլորտում ինքնարտահայտվում են, խոսելու կարիք չեն ունենում մի տեսակ անբար արտահայտվում են։ Ազատություն ասելով ես օրինակը բերեմ ինձ վրա, ես բնավորությամբ շատ քչախոսեմ, չեմ սիրում արտահայտել իմ մտքերը, եւ երբ արդեն բարում էի, մեր տնորեն ասում է, որ ինքան չի խոսում, ինքան բարելով է արտահայտվում, եւ բեմի վրա ավելի ազատ է, քան թե խոսելուց։ Դրա համար ես բարը համեմատում եմ ազատության հետ, քանի որ իմ շարժումները երևի թե իմ մտքերն են արտահայտում։ Շատ հետաքրքիր է այնուամենայնիվ, որ քչախոս ու փոքրինչ ներամփոփ մարդը բեմի վրա ազատ է այնուամենայնիվ։ Սկզբից դժվար էր, ես հիշում եմ իմ առաջին համերգի փորձը, երբ արդեն պիտի բեմին ապարեինք, ես շատ էի հուզված, մեկ անգամ ապարելուց հետո ավելի վստահ էի, բայց երբ արդեն փորձում եմ բեմի վրա խոսել, մի քիչ կաշկանդվում եմ, չեմ խոսում, ես նախընտրում եմ ապարել, քան թե խոսել։ Բեմի վրա ապարել եւ փորձը սովորական տարբերվում է երևի։ Իհարկե տարբերվում են, քանի որ փորձի ժամանակ միայն դու ես եւ ուսուցիչդ, իսկ արդեն համերգի ժամանակ հանդիսատեսը նստած նայում է եւ քեզանից սպասում է առավելը եւ դու փորձում ես ամեն ձևով նրան տալ այն ինչ ցանկանում է եւ ինչ որ միտեղ ավելի շատը տալ, որպեսզի արժանանաս այն ծափահարություններին, որոնք բարի վերջում լսելու ես։ Իսկ ելույթներ մեր քաղաքից կամ երկրից դուրս ինչ որտեղ եղել են։ Այո, բարի խմբով մի անգամ եղել ենք Ճավախքում, Վահան Դիրյանի նվիրված համերգ է եղել։ Մենք ներկայացրել ենք 3 համար, որպես Ստեփանակերտի Պարարվեստի Արցախի բալիկներ խումբը։ Մեզ այնտեղ շատ ջերմ են ընդունել իհարկե եւ հաճախ զորամասեր են գնում, ողջևորում ենք մեր զինվորներին։ Այնտեղ համերգից հետո երաժշտություն ենք միացնում, որպեսզի նրանք էլ ապրեն մեզ այդ հավասար մի քիչ ծրվեն այդ բանակային տրամադրությունից, ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքում ենք հաճախ համերգներ կազմակերպում մեծ մասշտաբով եւ իհարկե մեր ժողովրդի համար էլ։ Ինձ թվում է տարեց տարի մի տեսակ ավելանում է հետաքրքրությունը հենց ազգային բարերի հանդեպ, ասենք ամռանը կազմակերպվում է ինչ որ դասընթացներ, որպեսզի թեկուս սիրողական մակարդակով դիրապետեն մեր ազգային բարերին ինչ որտեղ ժողովուրդը կամած կամած կարծես թե վերադառնում է ակունքներին այսպես ասած, փոքրերից սկսած եւ նույնիսկ մեծերով, քեր ամբողջ կյանքում չեմ վարել, այնուամենայնիվ ուզում եմ փորձել։ Ժամանակի ընթացքում ինչ որտեղ մեր ժողովուրդը հեռացել է ազգայինից, ավելի շատ դեպի եվրոպականն է շարժվում, իսկ այս վերջին տարիներին նկատվում է այն հետաքրքրությունը, այն ձգտումը դիրապետելու մեր հայկականին եւ դրանով իսկ շահագրգռված մենք կազմակերպում ենք այդպիսի դասընթացներ, որպեսզի սովորեն հայկականը։ Որպես ապագա լրագրող այդ ոլորտի մարդ, երիկ երիտասարդների համար հենց ակտիվ երիտասարդ ես։ Ինչն է պակասում եւ լրագրողական աչքով այսպես ասենք եւ որպես երիտասարդ եթե դիտարկես Իս թվում է պակաս ոչինչ չկա, եթե երիտասարդները շահագրգռված են իրենց առօրյան ավելի հետաքրքիր անցկացնելու համար, յուրաքանչյուր ծեր կարող ենք ինչ-որ մի ներդրում ունենալ, որպեսզի մեր օրերը ավելի հետաքրքիր դարձնեն, չպիտի սպասենք ինչ-որ մեկը մի բան կազմակերպի, մենք ինքներս պիտի ստեղծենք եւ պետք է իրար աջակցենք, որպեսզի մեր օրը հետաքրքիր անցնի։ Երիտասարդները հաճախ բողոքում են են տարածքի փոքրությունից, զբաղմունքի պակասից, աշխատանքային օրվանից հետո ասենք թե բայց երևի յուրաքանչյուրից կախված է իր առօրյայի, այսպեսին կամ այնպեսին լինելը հետաքրքիր կամ ոչ։ Այո, իհարկե, յուրաքանչյուրից էլ կախված է դա, տարածքի փոքրությունը դա նյութական է։ Եթե յուրաքանչյուրից ներաշխարը մեծ է, մենք կարող ենք ինչ որ մի բան մտածել, մեզ համար կազմակերպել եւ արդեն տարածքը, վայրը կապ չունի, թե շրջապատը հետաքրքիր է եւ դու ինքդ հետաքրքիր ես լինում։ Ինչ կցանկանայիք ավելանար, ասենք, ոչ միայն երիտասարդների, առհասարակ կենսակերպում գաղափարապես նկատի ունեմ։ Կցանկանայի, որպեսի յուրաքանչյուր մարդ ունենա երազանք եւ նպատակ դնի, որպեսի հասնի այդ երազանքին, քանի որ առանց երազանքի կյանքն անհետաքրքիր է եւ ինձ թվում է առանց նպատակի ու առանց երազանքի հասնելու հույսի ապրելն արդեն անիմաստ է։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Մաղթենք ձեզ հաջողություններ եւ լրագրության եւ բարի ոլորտում ինչպես ամենասկզբում ասացիք որպես արվեստ դիտարկել լրագրությունը նաեւ ստացվի ձեզ մոտ եւ հպարտանանք ձեր հետագա հաջողություններով եւ նախաձեռնություններով։ Ձեզ շատ շնորհակալություն հրավերի համար։ Thank you.